بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بحث العام عام عام چه هست و اما العام فهو ما عم شیعینی عام آن است که شامل شود دو چیز را فصاعدا و بیش از دو چیز را بالاتر از دو چیز را اصلا خود عام در لغت به معنی شامل هست و اصطلاحا آنچه که شامل دو چیز یا بیشتر از دو چیز شود من قولک توضیح میده عمه رو عام رو زیدن و امرن بالعطا زمانی که میگیم تو زیدن و امرن بالعطا یعنی عطای من شامل زید و امر شد هر دو را فرا گرفت پس عام گرفته شده از تو زیدن و عمرن بالعطا یعنی جفتشونو شامل شد و عممتو جمیع الناس بالعطا حالا بیشتر از دو مثال میزنه شامل کردم تمام مردم را به عطا تمام مردم رو عطا دادم و الفاظه اربعتون و الفاظه عام چهار تا هستن البته این چهار تا نیستند موقعی که میگه چهار تا هستن منظورش حصر بر چهار تا نیستند بلکه بیشترند ولی با توجه به حوصله کتاب به حجم کتاب چهار تا رو ذکر میکنه وگرنه خود نویسنده کتاب دیگری همچون البرهان داره و کتاب های دیگری که اونجا مفصل بحث میشه یک یکی از این چارتا الاسم الواحد المعرف بالالف واللام اسم واحد اسم مفردی که معرفه به الف لام باشه الف لام استغراق موقعی که میگیم ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا همان انسان در خسر هست این الف لام انسان الف لام استغراق هست سر جای این الف میشه لفظ کل رو آورد ان کل انسان لفی خسر اینو الف استقراق هست و یکی از معارهای تشخیصش همین هست که میشه ازش استثناء کرد جز بله دو اسم الجمعی المعرف باللام اسم جمع اسمی که دلالت بر جمع می کند حالا چه جمع باشه جمعی که مفرد داره چه اسم الجمع باشه اسم الجمع اون جمعی هست که از لفظش مفرد نداره چه اسم جنس جمعی باشه فرقی نداره اسم جمع که معرف به لام باشه البته لام اهدی نباشه اون موقع از سیغه های عموم هست جمع مانند قد افلح المؤمنون جمع هست اسم, اسم الجمع مانند الرجال قوامون على النساء النساء از خودش لفظ مفرد نداره اسم الجمع هست غلبت الروم این هم اسم جنس جمعی هست الف لام روشون اومده و لام اومده و عام هست البته لام عهد نباشه لام عهد کدوم هست اون لامی هست که اون کلمه قبلا به شکل نکره ذکر شده دوباره تکرار میشه عهدی هست یعنی قبلا تو ذهن شنونده یا مخاطب هست الف لام عهدی بستگی به معهودش داره اگر معهودش جمع باشه دلالت بر اگر معهودش عام باشه دلالت بر عام میکنه و اگر خاص باشه دلالت بر خاص میکنه اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة این ملائكة کدوم ملائکان همونی که قبلا ذکر شد و اذ قال ربك للملائكة این ملائک همون ملائک هست لذا الف لامی که روی دوم هست این لام اهدی هست چون اون قبلی عام هست پس اینجا این لام عام هست ولی اگر اه، مفرد بود خاص بود اون موقع دلالت بر خاص میکرد کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسولا خب اینجا فعصى فرعون الرسول این الرسول کدوم الرسوله همونی که کما ارسلنا الى فرعون رسولا فرستادیم نزد فرعون رسولی پس نافرمانی کرد فرعون رسول را این رسول دوم که الف لام داره این لام اهدی هست چون همون رسول قبلی هست و چون قبلی عام نیست پس اینجا هم این لام دلالت بر عام نمی کند الف لام اهدیه میشه داستانش چونین هست و سومین سیغهی که دلالت بر عام می کند والاسماء المبهمتو کمن فی من یعقل و اسمهای مبهم مانند من فی من یعقل که دلالت بر ذوالعقول میکنه و ما مای موصوله فی ما لا یعقل که دلالت بر غیر ذوالعقول میکنه و ایوف الجمیع و أيٌّ برای همه این أيٌّ هم میتونه شرطی باشه هم میتونه استفهامی باشه هم میتونه موصوله باشه هم میتونه برای عاقل باشه هم میتونه برای غیر عاقل باشه با خاتم گفته بوده فل جمی و ایو فل جمی یعنی ایو از اسمهای مبهمه که کاربردش در تمام اینهایی که اسم بردیم چون ابهام در اسمهای شرط وجود داره در استفهام وجود داره و در موصوله وجود داره این ایوم هم میتونه شرطی باشه میتونه استفامی باشه میتونه موصوله باشه و میتونه برای زوال اقول باشه و میتونه برای غیر زوال اقول باشه و اینا فی المکانی و اینا که برای مکان میره و متا فی زمان و متا که برای زمان یعنی اینا برای استفهام از مکان به کار میره شرطی هم البته هست اینا ما تکونو یدرککم الموت اینا زید این استفامیه هست مکانش کجاست متا هم استفامیه هست هم شرطیه متا متا ساعه قیامت کیست این استفامیهش هست و شرطیش هم متا تصافر اصافر متا تنصر انصر متا تجلس اجلس وما في الاستفهام والجزاء وغيره وما ابهام هست برای استفهام کاربرد داره و برای جزا برای شرط این ما برای همه اینا کاربرد داره چه استفهام باشه چه برای شرط چه غیرش این ما جزو مبهمات هست چه استفهام چه استفهام باشه چه خبر باشه چه جزا باشه خب این شد از مبهمات ولا فی النکرات ولا در نکره ها که که لا رجل فی الدار نیست مردی در خانه اینجا لا و رجل که نکرند عموم میرسونند فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج این هم مثال قرآنیش هست امثله ما رو قبلا آه، ذکر نکردیم برای ما مایی که گفته بود و ما فی الاستفهام والجزای و غیره ما ما استفهام که خیلی ساده است ما هذا این چیست اما برای جزا ماننده و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله اینا مثلش هستند که در قرآن اومدند ولا در نکره ها اینا بودن چهار تا لفظی یا سیغهی که از معنای عموم داشتند اما سیغه های دیگه هم هستن که خیلی مهمند مثل لفظ کل کل نفس و الموت جمیع معشر معاشر و اون کلماتی که با ماده و لفظشون دلالت بر آم بودن میکنن کلمه که مضاف به معرفه باشه عموم میرسونه حالا چه مفرد باشه چه جمع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمت اینجا مضافه الله هست چون الله معرفه هست نعمت عموم میرسونه و مفرد هست نعمت یوسیکم الله فی اولادکم اولاد اینجا جمع مضاف به کم هست که معرفه هست پس اولاد عموم میرسونه نکره که در سیاق منت باشه و انزلنا من السماء ماء ماء منتی است که الله متعال میگذارد بر بندگان عموم میرسونه الى آخر که در کتب متول بحث شدن والعموم من صفات نطقی عموم از صفات منطوق هست از صفات لفظ هست پس عموم از صفات الفاظ هست ولا تجوز دعوى الأموم من غيره من الفعل وجائز نيست نیست ادعا کردن در غير از نطق از فعل وما يجرى وما يجري مجراه و که مجرای فعل هست این که آیا واقعا فعل عموم و میرسونه یا نه در فعل منفی عموم میرسوند اما فعل مثبت نه چون فعل جدا از اینکه دلالت بر زمان میکند اون معنای مصدر درش وجود داره موقعی که میگیم تو یاری دادم دلالت بر گذشته میکنه و یاری دادن درش وجود داره و مصدر اسمه و اسم هم در سیاق نفی عموم میرسونه و ما یجری مجراه و آنچه که مجرای فعل رو داره که مثالی که میارن قضیه این واقعه این یعنی داستان خاص که جای پیش اومده این هم میگه عمومیت رو نداره البته این یک مسئله مختلفی هست ما در اندازه این کتاب به اینجا اکتفا میکنیم موفق و پیروز باشید